Polemos kai hybris se oi pantes e agamenn hen hekastos eilen en kleero polemos paren heskato e kleero hybrin de manen katelaben tautes perisos erasteis e agamenn epakolousei de autai pantakou basduge hoti ensa an proelsa e hybris e en polei e en ethnesi polemos kai machai euthus usus metauten acolusei